Svjedočim da nema drugog bogosim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi sellem njegov rob i poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Cijenjena braćo, u mjesecu Rebi'ul Evvelu, mjesecu u kojem se rodio posljednji Allahov poslanik, mjesecu u kome je došao i stigao čineći hijđru iz Meke u Medinu, mjesec u kojem je preselio na Ahiret, preispitujemo svoj odnos u vremenu u kome mi živimo prema najodabranijem stvorenju za kojeg uzvišeni Allah kaže kakav bi odnos trebali muslimani imati prema njemu لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor za onoga ko želi Allahovu milost i želi uspjeh na budućem svijetu i koji Allaha puno spominje. Čovjek je biće koje na Dunjaluku traga za uzorom i potreban nam je kao ljudskom rodu neko ko će nam pokazati svojim ponašanjem i u odnosima koji se tiču e, odnosa prema Allahu, dakle u ibadetima, potom u međuljudskim odnosima unutar porodice, unutar rodbine, unutar zajednice i isto tako kakav odnos prema sebi insan treba izgraditi i imati na Dunjaluku i naravno da su nam potrebni uzori koji će nam to praktično pokazati kako i na koji način da uredimo. Milost gospodara nebesa i zemlje je bila da je slao svim narodima poslanika. I nikada nijedan narod nije kažnjen وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا a da im kaže uzvišeni nismo poslanika poslali. Poslanika koji će ih učiti onome što je hajri i što je dobro, a upozoravati na ono što ne valja i što je loše i kada i pored znanja o svemu tome narod se okrene od pravoga puta, Allahova kazna je neizbježna. Međutim, poslanik milosti za kojeg uzvišeni Allah kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A mi smo te, da odnosi se na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, poslali kao milost svjetovima. I to i poslanik sallallahu alaihi ve sellem u predaji u kojoj napominje detalje ili stvari kojim ga je Allah počastio u odnosu na sve prethodne poslanike, kaže وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً Raniji poslanici i vjerovjesnici su slani svojim narodima posebno. A ja sam poslan cjelokupnom ljudskom rodu. Subhanallah. Svaki poslanik prije njega i vjerovjesnik imao je ograničen prostor i imao je i djelovao je u ograničenom vremenu. Jedino je posljednji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem poslan cjelokupnom ljudskom rodu bez vremenskog ograničenja jer njegov poziv vrijedi do sudnjega dana. I bilo gdje čovjek da živi na kugli zemaljskoj danas posebno putem sredstava informisanja ili mas medija, u prilici je da sazna čemu je to pozivao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte kakav je on imao odnos prema muslimanima sa kojima je dijelio i teške, neizvjesne trenutke, bolne, ali i sretne i trenutke uspjeha. لَقَدْ جَاءَكُمْ rasulum min anfusikum. Došao vam je poslanik, jedan od vas. Nije Allah poslao džinna da bude poslanik. Nije poslao meleka bezgriješnog da bude poslanik. Nego je poslao poslanika, kao što je uvijek činio, da bude iz tog naroda. Jednog od vas. Azizun alejhima anittum. Teško mu je zbog muka na koje ćete udarati. Subhanallah. Teško mu je. Zna da kogod krene pravim putem neminovno će biti iskušavan. I to mi treba da prihvatimo u vremenu u kome živimo. Ako ćemo ići pravim putem, a pravi put se jasno razlikuje od stramputice, neminovno ćemo biti izloženi raznim napadima i od strane nemuslimana, i od strane munafika, i od strane šeitana, i od strane strasti naših i sve to kad se sakupi, ali snaga je u jakom i čvrstom imanu, u jakom vjerovanju. Harisun alejkum jedva čeka da pravim putem pođete. Tako je poslanik selam poslanik milosti imao odnos prema vjernicima. Jedva je čekao, ali čak i prema onima koji dakle nisu u početku bili vjernici. Jedva je čekao da Allah uputi neke od njih. Bil mu'minine ra'ufur rahim, a prema vjernicima je milostiv. Ra'uf i rahim, saosjećajan i milostiv. Ako nam je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem najljepši uzor, evo nam jasne poruke, draga braćo, da u vremenu u kome mi živimo trebamo graditi naše odnose bazirane na ljubavi. Jer ako budemo istinski volili jedni druge, onda ćemo izgraditi snažnu zajednicu, snažan džemat. U suprotnom, sve će nas udaljavati onda drugo jedne od drugih. Ali kad uzvišeni Allah govori o prvoj generaciji muslimana, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم da si utrošio sve što je na zemlji ne bi mogao zbližiti srca njihova. Koliko su Arapi u predislamsko doba međusobno bili udaljeni jedni od drugih. I mi danas kad gledamo naše političare koliko su udaljeni jedni od drugih, naše članove porodica koliko su udaljeni jedni od drugih, naše komšije koliko se međusobno svađaju i zamjeraju na sitnicama. Kada pogledamo mnoštvo razorenih brakova, tragamo naravno za razlogom Zbog čega je to tako? A Allah kaže وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Nego je Allah sastavio i zbližio srca njihova. Znači u istinskom vjerovanju, u svakodnevnom redovnom obavljanju namaza, u pokajanju teubi, u istigfaru, traženju oprosta, mi svaki dan snažimo svoj iman i onda sve smo bliže Allahu, a sve dalje od stramputice i naravno to utiče pozitivno na nas da onda imamo bolji odnos i unutar porodice, bolje odnose gradimo i unutar rodbine, džemata, zajednice i svijeta. Nije lahko u vremenu u kome čovjek nosi breme da sebe odgoji i zato mi često pribjegavamo psihički da uopšteno pričamo da se neko drugi treba promijeniti. Čudno je to, kaže, htio bi mijenjati cijeli svijet, a neće da promijeni sebe i svoju porodicu. Znači, ako želimo da Allah promijeni naše stanje, Inna la ma bi hatta bi Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe, svoj odnos prema Allahu, prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, odnos prema muslimanima, da bi na taj način tek onda mogao da postigne zavidan nivo potreban da Allah promijeni njihovo stanje na bolje. Nas istinski boli istinski nas boli u vremenu u kome živimo, što na Dunjaluku živi ili što se na Dunjaluku vrlo malo čuje glas istinskih alima, uleme za koju poslanik a.s. kaže da su nasljednici el ulema u nasljednici poslanika, vjerovjesnika, da su više došli do izražaja oni koji su se nametnuli kroz e, određene drugačije pravce, ali je sve to iskušenje našeg vremena, iskušenje nas kao zajednice jer bi nam bilo drago, pošto je poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bio poslanik, ali je bio i vojskovođa, bio je i državnik, bio je e, u svim segmentima angažovan i aktivan i kao najljepši uzor pokazao nam je kako se može istinski uspjeti u životu na Dunjaluku. Ali je sa skupinom vjernika وَلَوْ كُنْتَ فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Samo milošću Allahovom ti si uh, ti se nisi udaljio od njih nisi prišao nevjernicima فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ ali da si bio osor, grub, lenfaddu min haulik, oni bi se razbježali od tebe. Poslanik alaihissalam je bio prema vjernicima blag, milostiv, fa'afu anhum, oprosti im, oprosti im, lehum i moli Allaha da im oprosti. Ošavirhum fil amr i posavjetuj se sa njima. Feiza azemte fetevekkel ala Allah, a kada odlučiš onda se na Allaha osloni inna Allahe yuhibbul mutevakilin, Allah u istinu voli one koji se na njega oslanjaju. Zato je, braćo, svima nama, ma gdje živjeli i ma kakvim poslom se bavili, poruka da ako želimo uspjeh, da što više čitamo siru životopis muhameda sallallahu alaihi ve sellem, da kroz razne situacije kako je postupao i mi uzmemo pouku za nas danas. Oni koji su preuzeli emanet da budu vođe muslimana u političkom ili vjerskom smislu ili da su direktori određenih preduzeća ili da e, su šefovi određenih grupa neka znaju da to nije samo privilegija, nego je to ogroman teret za koji će odgovarati na sudnjem danu. Da li su povjereni emanet izvršili i ispunili kako treba? Jer Muhammed sallallahu je svojim ponašanjem pokazao kako se to uspješno može postići. Kroz dogovor sa muslimanima, kroz traženje oprosta, kroz samilost i opraštanje međusobno bez obzira na razlike koje neminovno postoje među nama. Zato molimo Allaha u ovom časnom danu, Mubarek, najodabranijem danu u sedmici petku, u časnom trenutku dok smo na džumi, da se Allah smiluje nama, da se smiluje našim porodicama i našim potomcima, da se smiluje vođama muslimana i predvodnicima, da se smiluje svima onima čija su prava na Dunjaluku ugnjetavana, da promijeni naše stanje nabolje i da promijeni stanje muslimana u cijelom svijetu nabolje, da zbliži naša srca u iskrenom vjerovanju, da više volimo jedni druge, da međusobno potpomažemo više jedni druge, da u svom svakodnevnom životu iskažemo ljubav prema Allahu i prema Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i za kraj uzvišeni Allah kaže Kul, reci, in kuntum tuhibbun Allah, ako Allaha volite, fettebi'uni, mene slijedite, juhbibkumullahu, pa će vas Allah voljeti, vojagfir zunubekum i grijehe vam vaše oprostiti. Danas je vrijeme kada kogod se pridržava iskrene vjere ili je proglašen fundamentalistom, ili teroristom, ili nekim koji je nazadan, retrogradan, ali kad malo bolje pročitamo, pa zar nije stalno u povijesti tako bilo? Da su svi narodi i prije govorili za vjernike, kaže vi se čistite, istjerajte ih, kaže iz našeg grada. I vi ste tako, kaže, slabašni i mali. Međutim, in jensurkumullahu fela ako vas Allah potpomogne, niko vas ne može pobijediti. ja molim Allaha da zaslužimo istinski njegovu ljubav, i da zaslužimo i šefaat kojim je obdaren Muhammed a.s. da se zalaže za nas i da nam bude šefađija na sudnjem danu i da Allahovo milošću zaslužimo džennet. Amin. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل